Zatim, assalamu alijeku wa rahmetullahi wa barakatuh. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je nakon ovog perioda ponovo sakupio na ovom barek mjestu da nastavimo ako da govoriti o njegovim lijepim imenima i značenjima istih. Večeras draga braće i cijene sestre, govorit ćemo o dva velika Allahova subhanahu wa ta'ala imena, posebno o onome što proizilazi iz tih imena po pitanju nas, nas koji živimo u vremenu fitne, iskušenja, nedača, belaja, u vremenu kada su naši jezici iskušani, da pričamo i ono što treba i ono što ne treba. Tako da je večerašnje predavanje jako bitno za vjernika koji želi da živi život s kojim je Allah Tebare Kvetala zadovoljan, koji želi da ide stazom poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam, koji žudi za susretom uzvišenim, sa uzvišenim gospodarom Allahom Tebareke o a da je njegov gospodar zadovoljan s njim, da je njegov gospodar zadovoljan s njegovim postupcima, s njegovim stanjem u svim situacijama, a posebno, kako kaže poslanik sallahu alihi selleme komu bude garantao šta? ono što je između dvije usne. Znači, poslanik ali svatu wasalam, tako on će garantovati džennet. Odnosno, ko bude sačuvao, znači u značenju hadisa, ko bude sačuvao svoj jezik od stvari sa kojima gospoda nije zadovoljan, takav može se nadati, nadati uspjehu, odnosno ulasku u daru salam, u kuću spasa, užitka svake naslade. Suprotno tome, onaj koji ne bude sačuvao svoj jezik, a posebno u vremenu kušnje, fitne, takav ne može se nadati tim velikim Allahovim tebare kevetala neizmjernim blagodatima, dženevskim prostranstvima, ljepotama, uživanjima, hurijama i svemu onome što se nalazi u džennetu. Tako da večerašnje predavanje jeste, draga braćo, govor o dva velika Allahova subhanahu wa ta'ala imena El Hasib, i El Hasib. Nakon što smo upoznali Allaha Tebareke ve Ta'ala, kroz njegova imena koja se odnose na njegov rububijet, na njegov uluhijet, da njemu pripada stvaranje, odredba, da on spušta, da on rastvara, sve mu daje moć, da je on maliku mulk, da njemu pripada apsolutna vlast, vlast Dunjaluka, vlast Ahireta, vlast sunnijeg dana. On je taj koji određuje, on je taj koji uvodi i izvodi, on je taj koji će nastaniti stanovnike dženeta u džennet, stanovnike džehennema u džehennem. Kada smo upoznali Allaha bareke ve ta'ala da je on el ilah, naš istinski Bog koji se obožava, kojem robujemo, od koga tražimo, za kim žudimo i čeznemo, on je taj, kako smo ga upoznali, koji je stvoritelj svega stvorenog, on je taj koji nam je dao život, nas skladan oblik, ovako kako jesmo stvoreni, njemu pripada svaka hvala i zahvala. Također, draga braća, nakon svih tih Allahovi subhanahu wa ta lijepih imena koje smo spominjali, o kojima smo govorili, večeras govorimo o dva druga velika imena, da je on taj isti gospodar koji se opisao sa mnogim lijepim imenima i savršenim svojstvima El Hasib, onaj koji će obračun svoditi, onaj koji će te pitati, onaj pred kojim će stati, za sve ono što si činio i sve ono što si radio, bit ćeš pitan. Bićeš pitan pred istim tim uzvišenim, el azim, el ali, moćnim, velikim, koji je iznad svega, staćeš na sudnjem danu, dragi brate, kao i ja i sva druga stvorenja, koja su razumom obdarena i bit će pitana šta su radila, šta su učinila, kako su na faku sticala, kako su tu na faku dijelila, da li je to bilo na način sa kojim je gospodar uzvišeni Allah zadovoljan ili je to bilo na način sa kojim gospodar Tebare Kvetana nije bio zadovoljan. Također ćemo vidjeti iz večerašnjeg predavanja fajde i koristi spoznaje velikih imena, a jedno od tih velikih, znači fajdi jeste da čuvamo naše jezike sa kojima smo danas iskušani na ovim prostorima, posebno Bosne i Hercegovine. U jeziku ima značenje hasb ili Allahovo ime, kako smo već kazali, el hasib, el hasib, el kafi, onaj koji je, koji je dovoljan svakoj stvari, onaj koji je dovoljan svakoj stvari. Imamo znači u značenju u arapskom jeziku da se kaže hasbuke dirhem, dovoljan ti je jedan dirhem, da ga imaš, da ga posjeduješ i mnoga druga značenja koja upućuju na e, Allahovo te bareke ta'ala znači značenje da je on taj koji obračun svodi, da se e, obračunavamo jedni s drugim, odnosno da se obračunavamo sa našim postupcima svakodnevnim koje mi, koje mi činimo u našem, u našem životu. Ova dva Allahova imena u Kur'anu se spominju prije svega, znači Allahovo ime El Hasib dolazi u množini i oko njega postoji razilaženje kod istanskog učenjaka da li se svrstava ili ubraju Allahova lijepa imena ili Allahove tebareke vetala osobine. Mi, znači, večeras uzeli i svrstali ga onako kako su ga pojedini učenjaci svrstali Allahova lijepa imena uz Allahovo ime El Hasib. El Hasib, tako da se spominje samo na dva mjesta u Kur'anu, znači u obliku množine. Prije svega u suri El En'am u 62. ajetu Allah Đelešanu kaže u ajet koji smo već mnogo puta spominjali Summa ruddu ila Allahi haq ala lahul hukum, wa huwa hasibin. Zatim se vratite vašem Allahu, vašem istinskom gospodaru, zaista njemu tog dana pripada hukm. On je taj koji će vam presudu donositi. huwa hasibin. I on je taj koji najbrže svodi, svodi obračun sa stvorenjima. Tako da ćemo vidjeti iz plodova uzviš, spoznaju ih velikih imena, da čovjek promisli i razmisli koliki je broj stvorenja. Koliki je broj stvorenja. A Allah opisuje da će on obračun svoti sa svima njima na najbrži način. Danas kada pogledamo u sudstvo u Bosni i Hercegovini, koliko imaju slučajeva koje stoje, znači, toliko godina netaknuta, ali uzmu one nanovo, znači, koji se ona, e, tiču samo oni koji nose brade i kratke nogavice u sekundi znači završavaju takve. A oni koji su zločinci, oni koji kradu, oni koji otuđuju, oni koji ubijaju, ubice znači pravi zločinci, takve zapostavljaju, vidimo znači da to stoji tamo na kamarama godina i godina. Međutim, svi i oni i mi i svi drugi će se vratiti pred gospodara Tebareke Kevetala, kojem će pripasti hukm, koji će biti vrhovni sudija jedini sudija koji će pravedno postupati, pravedno presudu svakome od njih i nas presuditi hasibin a on će biti taj koji najviše svodi račune. Imaš dobra, alhamdulillah, nemaš dobra, estakfirullah, na, na znači da budemo od, od takvih. Zatim drugi ajde Allah što on spominje u suri Al-Anbiya وَكَفَا بِنَا hasibin A dovoljno je to što ćemo mi obračun svoditi. Ko mi? Allah te bareke, te bareke ve ta'ala na sudnji dan. To vam je dovoljno ako pameti i razuma imate da promislite i razmislite sutra nakon smrti nakon proživljenja, nakon sudnjeg dana, kada se stane pred gospodara svjetova, ko bude upućen i ko bude čitao i znao, u kefa, takvom je dovoljno što će stati sutra pred gospodara Tebare Kevetala i račun položiti. Jer onaj koji vjeruje, kao kaže Hasan Basri, da će položiti račun, odnosno će polagati račun, da će biti proživljen i vraćen Allahu Tebare Kevetala, takav žudi za činjenjem dobrih dijela, odnosno takav radi na Dunjaluku kako bi se pripremio za dan kada će biti proživljen i stati pred svog uzvišenog Allaha Tebareke, tebareke ve Allahu ime El Hasib se spominje na tri mjesta u Kur'anu, prije svega u sur El Nisa, u sur El Ahzab, wa kefa bina hasibin. A dovoljno je to što ćemo mi, znači, obračun svoditi tako da kažemo svaki onaj koji razmisli i promisli o Allahu i Tebare Kvetala lijepim imenima, a posebno večerašnjem imenu al Hasib, da ćeš stati pred svog uzvišenog gospodara koji će te pitati za svaku stvar, i malu i veliku. Kako ćeš gospodaru Tebare Kvetala džavab dati? Čak za misao, čak znači za riječi koje si kazao, koje su meleci koje su mereci zapisali. U hadisu koji bilježi imam Buharija, kaže poslanik sallallahu alihi wasallam, men minku madihan la Ko bude od vas imao mogućnost da pohvali svoga brata, odnosno ko bude u situaciji da ne može učiniti nešto drugo osim da ga pohvali. Pogledajte. I obrate pažnju na ovaj hadis. Znači, ko bude u mogućnosti, znači u takvoj situaciji da mora pohvaliti nekoga, kaže poslanik sallallahu alihi wasallam, yakul ahsibu fulanen wallahu hasibu ja smatram tog znači čovjeka tako i tako ili poznajem ga po tome i tome a Allah je taj koji će mu konačni sud dati koji će mu konačni sud dati gdje wala uzaki alallahi ehada a ja nisam taj koji daje konačni sud na razumijete danas smo mnogo puta u situaciji da budemo pitani što misliš o tome i tome pa mi požurimo znači da ga pokudimo i da spomenemo sve loše osobine Ovdje treba obratiti pažnju na osobu, kada hoćeš da je pohvališ, kako ćeš je pohvaliti. Opreznost, a znam se kako treba biti tek opreznost kada hoćeš da kudiš nekoga, a nemaš argumenata. Ovdje, znači, koliko je bitno, znači, kad hoćeš da pohvališ, ako ne možeš da izbjegneš, pohvali, ali kaži, smatram je takvom, i to nije moj konačni sud, nego Allahu pripada konačni sud, koji će presuti u toj osobi da kaže da je takva i takva, pa kaže, ahsebuhu keda wa in kane ja'lemu dalike min. Ja ga smatram da je takav i takav, kaže poslanik, ako zna sto posto da je on takav ne po nekim pretpostavkama. Čuo sam od mog ahbaba da fali to. i to, pa ga i ja falim. Znate, ja ga veličam, pa ga i on veliča. Moj ga brat, što ga volim, hudi tog i tog, ponižava, izvije pa ga i ja ponižavam, on izvije, smatram da je on kod mene mašala, na visokom, znači, stepenu, pa mogu njega uzeti zdravo za gotovo. Ne Habibi, nego puzi oprijezan. A nama je dokaz u hadisu da kaže poslanik sallahu alijih veselem, ahsebu fulana. Znači, da ima značenje od ovoga što govorimo, smatrati nekoga, znači, da ga možeš pohvaliti, da možeš iznijeti svoj sud o nečemu ili ili nekome. Zatim Allah Đelešanu kaže u sure Nisa u 86. ajetu Inna Allahe kana ala kulli in hasiba Zaista Allah Đelešanu je taj koji će za sve obračun tražiti Za sve obračun tražiti Allah Đelešanu za sve će obračun tražiti Znači, kad si ubijeđen ovo ime Da je Allah Debarek Vetala opisan tim imenom da će on biti taj koji će tražiti za sve što činimo, što radimo, a bi za taj dan se onda pripremamo. Zato kaže poslanik sallallahu ve veselem, da vi znate ono što ja znam. Da vi znate ono što ja znam. Malo biste, šta, se smijali, a mnogo bi plakali. A mnogo bi plakali. Kada bi znali zaista istinskim jekinom, večeras imam uči, znači, ajete za posjećivanje kaburova, za dan povratka Allahu subhanahu wa ta'ala smrti, kada bi samo znali šta očekuje one koji su u kaburu, a bi bi kakav naš hal bio. Istinski tada bi znali, ne znači iščitamo kao priče, romane, kazivanja o nečemu šta je bilo i šta će biti, nego da čvrsto vjeruješ da si ti sutra od onih koji su u kaburojima, da si ti sutra onaj koji će proživjen biti iz kabura i koji će stati pred uzvišenog gospodara, ovog moćnog, silnog, uzvišenog, silom uzvišenog će stati i bit ćeš pitan za ono što činiš, što radiš. I zato svijest o Allahu treba biti velika. Svijest o Allahu da te motri, da te vidi, da te prati, da ništa te, od tvog stanja nije mu skriveno. Zamislite kakav je onda tek vijenik kako pazi na svoje postupke, kako pazi na svoj jezik, na svoje stanje, da ne povrijedi, da ne uvrijedi, da ne ogovara, da ne potvori nekoga od svoje braće muslimana, jer zna da ono što izusti i što kaže, sutra će biti pitan. A posebno da spletkari protiv svoje braće muslimana, kako će takvom stanje biti pred uzvišenim gospodarom Tebare vetana. Zato pametan uzima, uzima znači ono što je došlo u Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu ih. Značenje ovih imena kada se odnose na Allaha Tebareke, bareke Vetala. Ezdađađ Rahimahullah je kazao El Hasib ima značenje onaj koji svodi obračun. A isto tako kaže može imati značenje El Kafi, onaj koji je svakoj stvari dovoljan. I ovo većina učenjaka uzimaju značenje El Hasib da je El Kafi. El Hasib da je El Kafi. Zatim Ibn Kesli, rahimahullah za ajet Inna Allahe kana ala kulli hasiba Zaista je Allah taj koji će za svaku stvar tražiti odgovor. Za svaku stvar tražiti odgovor. Kaže, to jest da je on hafiz, da čuva svaku tu stvar, odnosno kaže ima mišljenje da je šehid koji će doći svakoj stvari, odnosno kaže da će on svoditi obračun po pitanju svake te stvari što si činio i što si radio dok si bio na Dunjalku. A Ibn wa Kefa billahi hasiba, za ajet, znači dovoljan je Allah taj koji će svoditi e, račun, kaže dovoljan ti je o Muhammede, Allah te bareke vetala, onaj koji čuva djela svojih robova i na osnovu njih svodi obračun. Allah Đelešanuhu je El Hafiz, onaj koji čuva naša djela. Razumije? Ne samo da zna naša djela, on je El Alim, iz onih prvih znači naših predavanja, sve znajući da o svemu zna šta radimo, šta činimo, šta ćemo raditi, kako ćemo to činiti. I svaki naš postupak je sačuvao, svaki postupak je sačuvan, zabilježen, registrovan i na sudjem danu nešto imate opravdanje, kažeš nisam ja to uradio. Jer si ti insan koji zaboravlja koji je u gafletu, ne znam šta si jučer radio, da znaš onaj šta si radio prije 10 godina ili 15 ili 20. Ali na sudnje danu, Habibi, sve će biti predočeno. Za sve ćeš biti pitan, sve će biti sačuvano od Allaha Tebareke Veteala i bit će ti izloženo. I bit će ti kazano tog dana, u to i to vrijeme si to i to radio. A ćeš ti tada priznati, jest. Jer znaš da onaj koji ti to potvrđuje i koji ukazuje na to je tvoj istinski gospodar, koje ćeš tek tada ako nisi na koji imao spoznanje o njemu jekinen, znači jekinom, čvrstim, jakim ubjeđenjem uvjerovanja, tada ćeš imati jekin. I neće se moći suprostati gospodaru te bare, kada ovaj tako kažeš, nisam Bože, to i to radio, ja mislim da sam to i to radio. Nema tada razgovora sa gospodarom te bare, ovaj Tada samo slušaš, tada samo očekuješ kako ćeš biti bačen u strašne provalije, a nadaš se njegovoj neizmjernoj milosti ako se bio od onih koji su radili dobro, da ćete, da ćete sačuvati džehenema i da ćete uvesti u dženevska, prostranstva. Zatim je kazao za riječ Inna Allahe kana la hasiba i da će Allah Đelešanu za svaku stvar tražiti odgovor, odnosno obračun svoditi da ima značenje da je Allah Đelešanu el hafiz i zato neki učenjaci koji gledaju značenje ovih Allahvi, Tebare Kvetara imena kojima govore, e, kažu da je teško da se može kazati El Hasib da ima značaj El Hafiz. Međutim, ima Ibn Jarir, on potvrđuje i tvrdi da ovo značaj El Hasib ima značaj El Hafiz, onaj koji, koji čuva, odnosno koji brine o svakoj, svakoj stvari. I mi kao što smo kazali, znači čovjek radi djela, čini djela, dok je na Dunjalku. Ta djela će biti pobrojana, ta djela će biti zapisana i ta djela će biti sačuvana. Znači pobrojana, zapisana i sačuvana. I bit će nam predočeno na sudnjem danu ono što smo činili. Zato čovjek radi i nastoji da što više istikvar čini Allahu te bareke da traži i čini taubu gospodaru subhanu Vatala za sve što je činio, a ne da bude ubijeđen da je on jedini na ispravnom putu, odnosno da je jedini koji će biti sačuvan, odnosno dženetlija. A kada vidimo u postupke naših ashaba, drugova poslanika sallallahu alihi veseleme, Bubekra Osmana, Osmana, znači je kada vidimo šta su radili, čemu su se nadali, koji su bili dženetlije, kojima je obećan dženet, koliko su se natjecali, znači i dalje, nakon toga što je poslanik sallahu alijih veseleme uperio prstom i kazao, vi ste osnovnika dženeta, koliko su se trudili. Koliko su se trudili da što više budu, znači što veći uzori ostalima shabma i drugim generacijama koje će doći nakon njih. Jer Allah je znao iz svog apsolutnog znanja kakvi su oni i šta će raditi. nakon toga što budu obradovani, obradovani džennetom i obradovani. Vi pogledajte tog hikmeta, Allahove savršene mudrosti u njegovom određivanju, u njegovom stvaranju, u njegovoj odredbi, da kada zagarantuje nekome džennet, znaš zbog čega je zagarantovao džennet. Ko su oni? Oni nisu znači, eh, Ko što danas imate sekti koji kažu aha, došao mi je jekin, ubjeđenje, čvrsto Allah, više nema i Ne treba više. Razumijete, ko je njemu zagarantovao? Nikomu nije zagarantovao, nikomu nije dao jamac za njegovo stanje. A ovima je zagarantovao poslanik koji govori znači samo ponove što mu dolazi kao vahji od Allaha te bareke ala i nakon svega toga koliko su bili ustrajni, koliko su se takvići u dobročinstvu i mnogo tih primjera ima da i ne spominjem, nemamo vremena za to. I ovo, znači ova vrsta kifajeta, da je Allah Đelešan dovoljan vijenicima, da je dovoljan stvorenjima, mi smo kazali kao mnoge druge podjele koje smo činili da ima opšta i posebna. Kifajet koji obuhvata sva stvorenja, da je Allah te bareke stvoritelj koji se brine o svim stvorenjima, dobrim i lošim, vijenicima i nevijenicima, munaficima, licemjerima, onim istaknutim pravim, e, iskrenim Allahom te bareke vijenicima kao vrijama i slično o svima Allah Đelešanu brine, hrani ih, znači daje im obskrbu rz, daje im metak. I vidimo znači da u tome, da u tome nema neke razlike. Međutim, ovaj drugi kifajet zaštite Allaha te bareke veteala i brige o stvorenjima je posebno prema vjernicima, posebno prema istinskim vjernicima. Njima Allah Đelešan da izlazi svih situacija, njima Allah Đelešan da izlazi svih nedača, i svih problema. Ko se na Allaha osloni, fahuva hasbu Ovo je dovoljan. Ko se na Allaha osloni, fa huwa hasbu. Ko? Wa man yatawakkal ala Allah. ko se istinski na Allaha osloni, takvom je Allah dovoljen. Ibn Kajim i mnogi učinjaci spominju, kada bi Allah Đelešanu odredio da se nebesa sa svim onim što nose u sebi obruše na iskrenog vjernika, a on se u tom trenutku istinski osloni na svog uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala istinskim telekulom. Kaže, dao bi mu Allah izlaz i sačuvao bi, sve ostalo bi uništio, a on bio sačuvan, nebesa. Zamislite, gdje možeš pobjeći? Gdje se može sakriti? Ali ako si istinski vjernik i to je taj kifajet koji je has, koji je poseban za istinske prave vjernike. Ne za one koji su diskutabilni u svom vjerovanju. Danas hoće ovako, sutra hoće nako. Malo ga neko pritegne on. I što zna i što ne zna da sva usta priča, jesmo, samo da dođe do nečega kako bi olakšicu neku doživio. Ne, istinski vjernik ne očekuje od ljudi, ne oslanja se na ljude, nek se oslanja na gospodara, stvorenja i ljudi koji je taj koji mu može dati izlaz svake situacije. Utreptaj oka i brže od toga. Međutim, nekad Allah iskušava, zato Ibn Kajim kaže ova, ova vrsta kifajeta, da ti Allah dovoljan, da ti daje izlaz, da, ti, e, da te osnaži jača, je po pitanje tvog imana, Habibi. Znači, kolika je deređa tvog imana, toliko ćeš to osjetiti. Ne možemo svi kad, mi smo evlije, mi smo evlije danas. Znači, kada čovjek tek uđe u vjeru, kad ja sam evlija, šta? Kad čuje neko da je evlija, negira da je on, e, e, znači, Allahov e, evlija, znači, štićenik, odabran na posebnim deređama. Nije bibi nego je to pitanju tvog imana i našeg imana. Ko je na većem stepenu imana, toliko će više osjetiti tih kerameta, tih čuda, jer to je čudo da se nebesa obruše, a da ti budeš sačuvan. To je čudo ali to čudo daje gospodar svjetova, gospodar čuda, gospodar svih stvorenja, gospodar svih situacija i zato čovjeka nikada ne treba da, znači, zabrinjava situacija u kojoj se nalazi. Nikada, ako istinski vjernik. Jer mu je gospodar obećao da će mu dati izlazi svake situacije, ali pod jednim šartom, pod jednim uslovom. Ako ostvari takvaluk, ako ostvari takvaluk, ako ostvari takvaluk, oslonac da se pouzdao jedinog istinskog gospodara svjetova i on mu je dovoljan, on mu daje izlaz šta god da te zadesi ti ne obraćaš pažnju na to jer znaš da je došao od gospodara nije došao od ljudi, došao od gospodara svjetova ili će ti podići ređu ili će te očistiti ili šta? ili šta je treća stvar? da ti zamijeni, znači ako osaburaš na svemu tome, loša djela dobrim djelima. Razumijete? Allah Đelešan ti daje izlaz, Allah će te pomoći, Allah će te znači uzdići, Allah će ti podariti ponos, Allah će dati spomen i svako budeš istinski vjernik. Ako zanemariš gospodara i vratiš se nekom drugom i tražiš kifajt od nekog drugog, da neko drugi te se zagovara za tebe, za a Bibi o tebe nema, od tebe nema ništa, jer nisu potpuni ono što traži gospodar te bareke vetala od tebe. I zato u ovoj stvari se ljudi razlikuju. Kazali smo znači da obuhvata kifajeti i dobrog i lošeg, jer vi vidite znači da se nekada desi saobraćaj nesreća, ljudi budu spašeni, dobar dio njih. Allah što on spasi, daje rok određenim ljudima, određenim skupima od određenog roka, ali ove situacije koje su posebne, znači koje se tiču vjernika, to je samo za iskrene prave Allahove te bareke, vjernike. U ajetu gdje Allah kaže u sure El Enfal, u 64. kaže Allah Đelešanuhu Ja ejuhan nebiju hasbuke Allahu wa mani tebaake minal mu'minin O vjerovjesniče dovoljan ti je Allah i ovdje treba paziti kako se prevodi dovoljan ti je Allah a i onim vjernicima koji su uz tebe znači Allah Đelešanuhu dovoljan tebi o vjerovjesniče tebi je dovoljan ako se pouzdaš, a poslanik se uvijek, znači oslanja Allah te bareke vetala, i vjernicima koji te slijede. Allah Đelešanu je dovoljan, kao što je dovoljan vjerovjesniku, dovoljan je i vjernicima koji budu krenuli stazom poslanika sallallahu njih veselena. Ovdje imamo značenje koje su pokušali prevesti. O vjerovjesniče, dovoljan ti je Allah i vjernici koji te slijede. Kao da se poslanik alaih sallatu oslanjao na vjernike na ljude, što ni u slučaju nije tačno. Zato što kifajet, telekul, hasbi, te, znači ostale stvari spadaju u vrste ibadeta. Jedina stvar, znači, koja pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, ne može znači, u tome da ima neko sauč, e, da, da imaš, znači, saučesnika u tome, da tu e, stvar dijeliš, jedan dio pripada Allahu, druga, druga, drugi dio pripada ljudima, pojedincima, vlasti i slično. Ne, potpuno moraš biti predan Allahu. Telekul i uzdanje je samo na Allaha. Ovaj kifajet, očekivanje pomoći je samo da Allaha te bareke vetala. Znači oslanjanje i traženje pomoći je samo da Allaha te bareke, te bareke vetala. Zbog ovih znači, e, propisa, odnosno e, stvari koje su postavili ne ovako se mora razumjeti ovaj kuranski kuranski ajet. O vjerovjesniče, dovoljan je tebi Allah, ali dovoljan je svim vjernicima koji te budu slijedili, znači koji budu uz tebe. Allah Đelešanuhu <clears throat> kaže u suri Al-Anfal u 62. ajetu وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَحْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ Ako bi oni pokušali da te pronevjere, znači da te prevare, da te izdaju, dovoljan ti je Allah Đelešanuhu. Danas smo u situaciji ovakvoj, kada mnogi žele da sebenike Islama, znači, i pronevjere, i prodaju, i predaju, i svašta da čine s Međutim, Allah je dovoljan pravim istinskim vjernicima. Mi nemamo, znači, danas mogućnosti da se čovjek, znači, i kada bi bio mogućnosti pouzdao u nešto, mimo Allaha te bareke vetala. Ostaje nam naš istinski pravi gospodar koji nam želi dobro da se na njega oslanjamo u svim našim teškim situacijama. Posebno u situacijama znači na ovim prostorima ove naše države. Kada mnogi spletkari o pravim istinskim vjernicima donose osude, donose znači po, poistovjećuju, znači sve u isti koš bacaju. Ako neko napravi nekada belaj, svi su isti. I onda ako je prema jednom znači usmjerna hajka, usmjerene prema svim drugim ostalim znači sedmicima koji izgledaju znači s poljašnjim izgledom slično, slično. A mi zato ne trebamo gubiti znači ovaj jekinovo ubjeđenje Allaha te barek vetala da će nas Allah pomoći, da će nam iznaći znači i izlazi, dati izlazi svake teške situacije. Bilo to da ljudi zaista shvate istinu, da se okrene istini, da zaista naprave razliku na bilo koji način. Allah Đelešanu je taj koji daje stanja i koji mijenja stanja. Allah je taj koji daje stanja i koji, koji mijenja stanja. I on je taj koji te je osnažio, koji te je ojačao i koji ti je podario svoju pobjedu, ali isto tako te osnažio s vjernicima učinio ti vjernici, te skupine ljudi prihvate din, prihvate ono sa čim si došao Muhammede, sa istinom, sa pravom vjerom, a oni kada prihvate din, oni ojačaju islam, ojačaju džemat, ojačaju stanje, znači džemata, kao što je poslanik Alehi salatu wasalam. I zato kažemo, i spominjemo kroz mnoga predavanja, da Allah Đelešanu je pohvalio na mnogim mjestima u Kur'anu one koji se istinski oslanjaju na Allaha te bareke Što znači da Allah što kada pohvali neke osobine određenih znači skupina vjernika da Allah Đelšanu takve voli da takve voli, koga Allah Đelšanu zavoli, s takvim je zadovoljan, a s kim je Allah subhanahu zadovoljan, takvog, takvog će uvesti u džennet. Allah Đelšanu spominje u suri Al Imran u 173. ajetu, eladine قَالَ lehumu nasu inna nase i kada su ljudi im kazali, zaista se određene skupine sakupljaju u sakvove protiv vas. Pripremaju se, znači, protiv vas. Šta su kazali oni? To su, znači, ashabi i poslanik alaih sallatu Pa su im kazali, hum, Zato se bojte takvi, zaista dolazi mnogim, njihov broj je velik. Morate se plašiti, morate strahovati od takvih. Kaže Allah Đelešanu fezadehum imanehu wa hasbunallahu wa ni'mal vakil. Ali to što su oni čuli te informacije, sva ta dešava koja se desila, koja se dešavaju njima, ništa drugo nije povećalo osim iman, ubjeđenje u Allaha te i predanost Allahu. Požurili su da što više ibadeta čini gospodara svjetova. I kazali su, u tim teškim trenucima nama je dovoljan naš gospodar i on je divan zaštitnik. To je istinski znači iman. I to je onaj koji je spoznao gospodara Subhanahu wa ta'ala. Da, makoliko teška situacija bila, makoliko u teškom stanju se nalazio, da znaš da se ti istinski oslanjaš i pouzdaješ u Allaha Subhanahu wa ta'ala, stvoritelja svih stvorenja, stvoritelja svih situacija, stvoritelja svih dijela, sve ono što te zadesi, sve ono što te je snašlo, on je jedini taj koji može se to u jednom treptaju i brže toga od tebe odstraniti. A isto tako može ti sve da će svijeta na pleća tvoja spustiti. On, u njegovoj ruci je sve, jedihi mulk, u njegovoj ruci je vlast, njemu pripada znači apsolutna vlast i on u svojoj vlasti radi što on hoće, kako on hoće i niko nema pravo da pita gospodaru zašto je to tako, zašto baš meni, zašto baš nas, zašto smo baš mi u tom iskušenju. Niko nema pravo da pita gospodara, jer ono sve što je odredio, sve što čini, čini sa potpunim hikmetom, mudrošću u svim tim svojim postupcima. I nikom ne čini nepravdu. I vidimo znači ovdje da Allah Đelešanu pohvaljuje ovu skupinu vjernika koji su jasno ukazali da u tim teškim situacijama im je dovoljan Allah subhanahu wa ta'ala i na kraju znamo kako su okončani, kako je Allah subhanahu wa ta'ala spasio sve i da je s njima subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Imamo primjer, znači, kada Allah subhanahu wa ta'ala govori o davanju sadake. Kaže u kuranskom ajetu, suri Taube 59. ajetu وَلَوْ أَنَّهُمْ رَدُّوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ Da su oni bili zadovoljni sa onim što im je gospodar dao i njegov poslanik gospodar i njegov poslanik وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ pa su znači u tim trenucima kazali dovoljan nam je naš naš Allah te bareke ve taala sutina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ovdje znači dio ajta koji je jako bitan znači da se shvati inna ila Allahi ragibun u ovom majtu ima puno mesela, puno šarijetskih pitanja. Ali ovdje hoćemo da kažemo da oni kojima je Allah Đelešanu dava, to je njegova odredba, njegov fadl, on je taj koji ispušta risk i dijeli risk. Daje kome hoće koliko hoće i ta sadaka koja je bila od ratnog plijena ili slične druge sadake, mogle su se znači o, podijeliti od strane poslanika sallallahu alihi wasallam. Jer je poslanik znači odredio po tim skupno kome će dati koliko će dati znači uručiti, lično je udjeljivao. A od Allaha je došla sva ta nafaka, sva u sav taj risk. Pa im je poslanik znači razdjeljivao svakome koliko je, koliko je htio. A su oni kao kalu Allah i rekli dovolja mi Allah, nisu rekli hasbun Allahu wa rasulu. Nisu kazali dovolja mi naš Allah i njegov poslanik. Jer ovaj hasbo, ovo kajsko pitanje je jedino pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, kifajet jedino pripada Allahu, tevekul jedino pripada Allah, kao mnogi drugi ibadeti, žrtvu kada prinosiš, ne možeš prinositi nekom drugom osim Allahu, to njemu samo pripada, tvoj namaz, tvoja sežda, tvoje robovanje Allahu pripada isključivo Allahu, to se ne dijeli. Allahu toliko, njima ovoliko. Ne, sve pripadala. Zašto? Zato što Allah opisuje upisuje tu iskrenu skupinu. Na kraju, inna ila Allahi ragibun. Mi zaista svim našim postupcima želimo i žudimo ka Allahu. Odnosno, sve što činimo, radimo, zbog toga što hoćemo Allaha te bare kvetala odnosno značenje, naš cilj je Allah Đelešanu u svim našim ibadetima, u svim našim postupcima. Jedini cilj zbog čega radiš, zbog čega činiš, za čim žudiš je tvoj Allah subhanahu wa ta'ala. I onaj koji bude tako radio, takvog će Allah subhanahu wa ta'ala nagraditi. A u suri Al-Hashr, u sedmom ajtu, Allah Đelešanu opisuje poslanika sallallahu alihi da je on taj koji daje sadaku pa kaže vama mu rasulu fahudu sve što vam poslanik dadne to prihvatite. Znači kada dođe poslanik od imetka podijeli nekom i dadne naredba da ono što poslanik dadne da se to uzme znači da budeš zadovoljan sa tim. <clears throat> Zatim Allah Đelešanu kaže u sure Zumer u 36. ajetu Elejsa Allahu bi kafin abde Zar nije Allah sam dovoljan svome robu? Pogledajte tog je kina kad ti uđe u srce. Allah se čudi, znači u smislu postavljanja pitanja, kome može neko drugi biti, znači dovoljan mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zar možeš nekog uzeti, da se pouzdaš i osloniš i da se nadaš od njega pored Allaha subhanahu wa ta'ala? Zar ti tvoj gospodar sam nije dovoljan? Zar ti nije dovoljan? Jeste, zato hasbun Allah. Zato govoriš, dovoljan nam je samo naš gospodar. On ti je dovoljan, nikoga više ne trebaš. Ali Habibi, ako ti taj jekin uđe, ali ako budeš upitnog ekina, pa može ovako, može onako, znači mi treba se nadograđujemo. Čim dođu ta pitanja, pod pitanja, treba se nadograđuješ kako bi ovaj jekin i ovu slast spoznaje Allaha te vetala osjetio, osjetio u svom srcu. Pogledajte Ibnu Kajim šta je kazao. Kaže Rahimahullah, koliko čovjek bude slijedio poslanika sallallahu alihi wasallam u tom omjeru imat će ponos danas vidite da je neko ponosa na svoju vjeru, svoj din da ne da lahko znači da se neko digne protiv njegove vjere i njegove časti i dina ali to se znači pogledajte kako Ibn Kajim odpočinje koliko čovjek bude slijedio poslanika sallallahu alihi wasallam u tom omjeru će imati ponos zaštitu i pomoć od Allaha Đelešanu Zatim nastavlja, koliko bude slijedio i pridržavao se sudneta i malog i velikog, u tom omjeru će biti upućen, sretan i spašen. Znači, sav uspjeh, sreća, dunjalka i hireta je slijedjenje poslanika i sudneta poslanika sallallahu alihi wasallam. Hoće da te Allah sačuva, da bude na tvojoj strani, da osjetiš njegovu pomoć, onda se vrati sunnetu poslanika sallallahu alihi wasallam. Kaže, Allah je vezao uspjeh na Dunjalku i na Ahiretu za slijeđenje poslanika sallallahu alijih vasallame Pa zatim kaže a nesreću na Dunjalku i na Ahiretu u neslijeđenju poslanika sallallahu alijih vasallame Danas ćeš švijet ljudi su sretni, da su radosni, jel? Kada ga god upitaš u bilo kakvom vremenu kakav si, on je sretan, radostan, ozaren, super, ekstra, iako nema imetka, iako su nedače, iako su iskušenja, je bolest ova, bolest ona, neimaština, ali on zadovoljan sa Allahom subhanahu wa ta'ala, slijedi sunet poslanika sallahu alihi veseleme i u malom i u velikom, on je sretan. A nesreća i dunjaluka je hireta, na teška tegobna situacija, kad se prsa suže, kada čovjek osjeti više izlaza da ima, tjeskobu u svojim grudima, dolazi upravo od nesljeđenja poslanika sallallahu alihi wasallam. Zato kažem svakom onome koji želi zaista da osjeti ljepotu, duhovnost, života na dunjalu koji se vrati Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alihi wasallam. Odnosno, onaj koji se smatra da je sljedbenik Kur'ana i sunneta, a ne osjeća ove stvari, nek se ponovo vrati i analizira svoje stanje gdje je fulio. Jer ne može biti na Kur'anu i sunetu da osjeća ove teškoće, pritiske, znači da ga boli, da ti skopaj. mora biti sretna, mora biti radostan. Negdje je znači fulio u nekim odgojnim stvarima, nešto je preskočio, analiziraj, pogledaj, džesi šta si. Jer znači si poput onoga koji to ne osjeća. Osjećaš nedaću, osjećaš poteškoću, vidiš šta si znači učinio. Pa kaže, zato njegovim sljedbenicima pripada uputa, sigurnost, ponos, uspjeh, pomoć, pobjeda i Allahov vilajet, Allahova zaštita, Allahova sigurnost pripada samo njegovim sedbenicima, onim istinskim pravim sunetlijama ne oni koji se tikiraju, znači smatra sam sebe da je na uputi, da je dobar. Nego zaista, da tvoja djela, tvoji postupci, tvoje stanje je poput stanja djela i postupaka poslanika Allahu alijih veselem. Pa znaš praviti razliku kada je borba i kad nije borba. Kad si znači potlačen i ponižen nekom stanju neke države kako se ponašati, a kako se ponašati u državi u kojoj ima snagu, moć i nadmoć. Kad vjera dominira, Znači, znaš se ponašati u jednom stanju, drugom i trećem, a to je sve stanje života poslanika sallallahu alihi veselem kroz etape kroz koje on sallallahu alihi veselem prolazio. Pa ako uskladiš svoje stanje, svoje postupke, svoja djela, svoj govor sa ovim stanjima poslanika alihi salatu tada ćeš imati pomoć, tada ćeš imati uspjeh, tada ćeš nositi sreću, tada će ti biti smirenost, tada ćeš imati sigurnost i sve ovo što smo pobrojali što je kazao znači Ibnu Kajim. Zatim kaže ljepota života na ovom i onome svijetu <clears throat> će biti kod onoga koji bude imao ovo stanje kod sebe, a njegovo, znači na, nasljeđe prouzrokuje poniženje, strah i nesigurnost. Onaj koji naslijedi nepokornost prema poslaniku sallallahu alihi veseleme, prema Allahu te bareke ve ta'ala, takvog očekuje propast i na dunjaluku i na hiretu. Nesigurnost i hasara velika na onom drugom svijetu. I sve ovo je zabilježio u knjizi Zadul, Zadul Ma'ad. Zatim drugi plod, pored ovog prvog znači poda koje smo naveli, a to je kifaje da dolazi, znači jedina istinska pomoć od Allaha te bareke da se na njega oslanjamo, u njega pouzdajemo. Druga jeste da je Allah subhanahu wa ta'ala il hasim svakoj stvari obračun svodi, pozna ljudska djela, ono što su radili, ono što će raditi, što su činili, sve je to sačuvao, sve je to zapisano i sve će to biti predočeno na sudnjem danu. Allah Đelešanu kaže u suri džin u 28. ajetu Vahata bima ledehim vahsa adeda u prijevodu značenja on u detalje, u tančine zna sve što su radili i ne samo to on zna broj svega onoga što postoji Allah zna broj svega onoga što postoji sve stvoreno zamislite koliko stvari na dunjalku ima kažu učinjaci teško je znači pobrojati vrste tih stvari vrste a znali ste koliki je broj svake te vrste. A Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje znanje, posjeduje znanje o svemu tome. In kullu, in kullu fis samavati vel ardi ila ati rahmane abda. Allah kaže, sve ono što je na nebesima i sve ono što je na, na zemlji, svi će doći kao robovi vog, Pred njega će stati. Svi će biti pitani kada dođu pred gospodara Tebare Kevetara. Zašto? Zatim kaže lakad ahsahum wa adda. A oni je sve pobrojao, sve je zapisao, sve je sačuvao, svako njihovo stanje, njihov broj, svi od njih, od prvih i zadnjih, od prvih znači generacija, zadnjih generacija, svi koji će se pojaviti, o svima njima, znači Allah Đelšanu stanja njihova zna i njihovo brojčano stanje zna i svi će oni doći pred gospodara Tebare Kevetala i stati. A kada su, znači, čovjek kada zna da će stati, kada zna da će biti pitan, mora pripremiti odgovor. Jer tog dana mora postojati odgovor. Nešto ćeš kazati. Ali šta ćeš kazati? Kako ćeš odgovoriti? Kako će tvoje moje stanje biti tog dana? Ako ne budeš danas vodio brigu o tome, kako se pripremiti, kako se pripremiti za taj dan? Zatim kaže Allah Žešanu u suri Jasin u 12. ajetu وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْسَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ a sve smo u tančine pobrojali i spomenuli u jasnoj knjizi. Ibn Đerir i ostali mu fesiri kažu da je to Leufa Mahfuz. Znači, ploča koja je kod Allaha Tebare Kvetala čuvana, posebna znači u kojoj je zapisano sve ono što će se dešavati, što je došlo u hadisu muslima, da je Allah Žešan kada je stvorio peron naredio da se upiše sve ono što će biti. A to je 50.000 godina prije stvaranja prije stvaranja, sve što se danas odvija, sve što se danas dešava, iz Allahovog apsolutnog znanja se to dešava. Znao je o svim tim stvarima kako i na koji način će se dešavati i kako će se, kako će se odvijati. Zatim treći plod u kojeg trebamo znači da vjerujemo koji e, znači e, proizilazi iz poznaje li Allahu i imena El Hasib i Hasib jeste da ova djela koja su zapisana da će biti sačuvana i da će nam biti predočena. Predočena. Znači vidjet će svoja djela. Allah Đelešanu kaže وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا I mi ćemo tog dana postaviti Terezije, pravedne vage. Na, I neće se, znači, nepravda učiniti niti prema bilo kome. Niko tog dana ne, ne treba da strahuje da će mu biti nepravda učinjena, nego će pravično biti presuđeno. Allah te bareke ve ta'ala će tada pravedno sud svoj donijeti. Zatim kaže: "Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin." I koliko trunka jedna koju budeš učinio na dunjalu i ona će biti postavljena ta svage da se vaga. Jedna trunčica. Atom neki danas to nazivaju. Ako si je učini, ako si ju ona će doći na ta svage. O kefabina, A dovoljno vam je to što ćemo mi svoditi račune s vama. Allah subhanahu wa ta'ala. A on najbrže svodi račun. Zamislite jedan atom, jedna trunčica koji su radio dobra ili zla i ona će se postaviti na ta svage. Kako će naše stanje biti? Tek nakon toga kad ovakve informacije uđu u naša srca čovjek počinje shvatati kako će taj težak dan biti i vjerovjesnicima. Kako će se pobojati za one grijehe kojim je Allah Đelešanu oprostio. Niko neće biti taj koji će kazati ja ću šefa da činim, ja ću se zagovaram za vas. Od Adema, jel, odbit će i Adem, odbit će Ibrahim, i Nuh, Isa, Musa, svi će odbiti dok ne dođu do poslanika sallallahu njih wasallam. Svi će se pobojati za svoje grijeh koji su činili. A zamislite nas insane koji su došli nakon njih, koji nismo vjerovjesnici, nismo odabrane skupine, ali nadamo se da smo istinski, istinski vjernici u Allaha te i nadamo se njegovom rahmetu i milosti kako naše stanje će biti toga dana. I zato možemo da shvatimo ona stanja će ljudi biti u znoju do članaka, do svojih koljena, do pasa, do ramena, neki će znači da im u usta upadaju, a neki će znači da se potapaju svom sobstvenom znoju na sudnjem danu kada budu stajali i čekali da se obračun, odnosno se Allah obračuna sa svima njima, da svima njima svede račun za sve ono što su činili tada će biti hakika, tada će biti stvarnost pred njima. Znači, i bit će ubijeđeni da je onaj dan s kojim, je, s kojim je gospodar prijetio dok su bili na Dunjaluku se desio, da su proživljeni i da očekuju. I to je opet poželio bi da i tako bude znači vječnost, a da ne uđe u džehennem i da ne osjeti tek znači ono što očekuju džehennemu, one koje Allah Đelšanu bude ubacio da nas Allah sačuva džahnema. Zatim Allah Đelešana naredio melecima, draga braćo, da zapisuju sve ono što čovjek kaže. Sve što izgovori. Allah kaže u suri Qaf u 18. ajetu Ma jelfidhu min qavlin illa ledehi raqibun atid. I on ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan onaj koji bdije, onaj koji je uz njega, ovdje mu fesiri kažu da su to meleci. Znači meleci s desne i s lijeve strane, kiramom katibin, plemeniti pisari, koji zapisuju naša djela. I ovdje postoji razilaženje kod učenjaka da li oni zapisuju sva, sve naše riječi, sve što kažemo ili samo ono što je nagrada, odnosno što će biti nagrada ili ono zašto ćemo biti kažnjeni. I Brabas, njegove mišljenje da smatra da mereci zapisuju samo ono što će biti ili nagrada, što će biti na osnovu toga nagrađeni ili kažnjeni. Odnosno što spada ili pod nagradu ili pod kaznu. A da ostale stvari, znači, ne zapisuju. Dok većina drugih učenjaka smatra da oni zapisuju, zapisuju sve. Sve što izustimo, sve što kažemo, oni zapisuju. Oni zapisuju. I imamo hadis <clears throat> kod imama Ahmeda u zbirci Nesa ibn Mađa, Ahmeda, Hakima i drugi, a šeheh Albani kaže da je vjerodostojan, gdje kaže poslanik sallahu alihi wasallam i ne rađule la je bi kelimetin miridvani Allahi ma jezunu an tabluga ma belagat. I ovo je jako bitno. Zaista čovjek izgovori nekada riječ, ne obraćajući pažnju, nikakvu znači prema toj riječi, ali ona je izazvala Allahovo te bareke od tala zadovoljstvo. Allah je zadovoljan sa tom riječju i ne zna gdje je ta riječ dospjela. Razumijete, nekad izvustiš nekad riječ, nisi svjestan te svoje riječi. Pa kaže jektubu Allahu lehu bihi ridvanehu ila yawmil qiyamah. o jektubu Allahu lehu biha ridvanehu ila yawmil qiyamah. Pa će Allah Đelešanu mu upisati i zapisati zadovoljstvo svoje sve do sunnjeg dana zbog te riječi zbog jedne riječi i ovo je ono što mi priželjkujemo čemu se nadamo međutim nastava hadisa je velika znači e, <laughs> kako poslanik sallahu alijih veseleme upozorava umet da čovjek neka se osili, umisli da je on neko i nešto zamislio da ne samo riječ da izusti nego on predavanja, on dane provodi smišljajući, izgovarajući riječi sa kojima gospoda nije zadovoljan. A ovdje zbog jedne riječi Allah upisuje svoje znači zadovoljstvo, ali isto tako i svoju srđbu. U nastavku hadisa kaže poslanik: koji ina rajula la yatakallamu bi kelimet min sahati lahi, ma zunnu, ma balagat ma zunnu, ma balagat yaktubu lahu biha" znači sa njom alihi sahatehu ila omil qiyame a neka čovjek izgovori riječ, ne obraćajući pažnju prema njoj. Pa Allah zbog te riječi, zbog te riječi upiše svoju sržbu, jer je ona izazvala sržbu Allaha subhanahu wa ta'ala. Sve do sudnjega dana. Jedna riječ. Znači koliko se nadamo da ćemo neka izgovoriti riječ za koju ne obraćamo pažnju da je hajr, a koliko puta kažemo nekome nešto što je fino, ti nisi znači očekivao neku nagradu, ali ćeš biti kod Allaha nagrađen i ona će da prouzrokuje Allahovo zadovoljstvo. A s druge strane, koliko trebaš biti svjestan da nekad možeš izgovoriti riječ koja će izazvati Allahovu sržbu, pa će Allah Đelešanovu da spusti svoju sržbu do sunnijeg dana na te. Da nas Allah sačuva. I ovaj hadis je vjerodostan, kako kaže šeh Albani, rahmetullahi alijih. Kod imama Ahmeda ima situacija kada je bio na samrti, pa mu je došao tavus poznati znači ali, pa je čuo kako stenje u tim teškim trenucima. Pa mu kaže, o imamo, kaže, zar nije do tebe dospjelo da mereci zapisuju čak i stenjanje? Pa kažu, nakon toga ima Mahmed više nije ispustio zrak, nije stenjao više nakon toga, sve do svoje smrti. Ovdje je dokaz, znači da i to zapisuje, a ono što se zapiše, bit će traženo da odgovori Šahid što si radio, šta si činio. Zamislite, na, a pogledajte svijesti mama Ahmeda, da je automatski to prihvatio, radio po tome. I ovu stvar navodi Ibn Kesir u svom, u svom tefsiru. A Ahnef ibn Qajs kaže za Meleka koji je sa desne strane da je on emir, da je on znači vođa ovom drugom Meleku sa lijeve strane. Pa kada čovjek instan kaže izgovori riječ on kaže emsik. Zadrži je, ali ne nemoj pisati. Očekujući, nadajući se da će ovaj tražiti stikvar Allahu te bareke Pa kaže, ako zatraži oprosta za tu riječ koju je učinio, naredi meleku, znači, sa lijeve strane, da ne zapisuje tu riječ. ako ovaj ostavi stikvar kaže, nakon toga je zapiše i ubilježi. E sad zamislite koliko riječi kažemo koliko stvari kažemo, a ne kažemo niti tražimo istikvar, jer smatramo da su možda poput meleka koji su nepogrešivi u svom ophođenju, odnosno obraćanju i govoru. Allah Đelešanu kaže u suri Kef u 49. ajetu وَوُدِيَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِكِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا kada se znači postavi ili predloži knjiga na sudnjem danu pa oni koji su griješni bili kada ugledaju svoju knjigu u tom trenutku obuzet će ih veliki strah neopisiv strah zbog čega? zbog svega onoga što ta knjiga sadrži od njihovih postupaka i dijela koja su činila Dunjaluku pa će vidjeti da ta knjiga nije izostavila ni malo ni veliko djelo Ni malo ni veliko, sve zapisano Habibi. Zamislite koji će strah obuzeti vješnike, ljude koji su griješili. Kada ugledaju svoju knjigu koja ništa od toga nije propustila. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَادِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا A jako je bitan završetak ajeta. Oni će da vide, znači sve što su učinili, sve što su radili, ali Allah završava da nikada, ni u kom slučaju nepravdu ne čini prema svojim robovima. Znači ono što će vidjeti, što je zabilježeno, to je zaista ono što su oni činili. Niko nije dodao, niko nije oduzeo. Razumijete, danas kada neko nešto povjeriš, on ili doda ili oduzme od toga. Međutim, knjiga koja je kod Allaha te barek je tada čuvana, koja će biti ljudima, stvorenjima predočena, neće propustiti niti malo ni veliko, neće biti dodavanja i neće biti, neće biti oduzimanja. Jer Allah Đelešan nepravdu ne čini prema svojim stvorenjima. I zadnji plot koji ćemo spomenuti jeste da Allahu subhanahu wa ta'ala neće biti teško da svodi obračun sa stvorenjima. Neće biti teško. Zamislite koliko danas milijardi ljudi ima. Koliko ima od početka stvaranja i koliko će još doći nakon nas. Svi će oni stati pred gospodara Tebare letala. Ali Allahu Đelešao neće biti teško. Da ne kažemo na mrsko Znači, Allah Đelešanu, znači se ne opisuje svojstvima, svojstvima manjkavosti, nego samo svojstvima savršenstva. Zamislite koja je to cifra? Svi će stati pred gospodara, sa svima će obračun svoditi i svima će presuditi jedne skupine u dženet, druge u džehennem, neke iz džehennema u dženet i tako. I kažemo kako će gospodar Tebare Kevetana na najbrži način taj račun da svede. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Al-An'am ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق oni će svi poslije toga biti vraćeni Allahu subhanahu wa ta'ala svom istinskom gospodaru. Koliko god ti ili vjerovo ili nevjerovo ili sumnjao u svog gospodara nakon smrti ćeš biti vraćen Allahu subhanahu wa ta'ala. Koji je istinski tvoj gospodar. Svi. I vjernici, i nevjernici, i loši, i dobri, i munafici, i slično. Svi će vratiti se gospodaru Subhanahu wa ta'ala. wa hasibin. Samo će se on tog dana pitati, odnosno samo će njemu sud pripasti tog dana. Samo će on presudu donositi, niko drugi. A on će najbrže da svodi račune toga dana. Zatim mala Đelšanu kaže ukazujući kako to njemu nije teško. Kada se svi vrate, kada se budu proživljeni, kada budu svi sakupljeni u tom danu, da mu to nije teško. Jer kaže u suri Lukman 28 ajetu Ma halkukum illa ke nefsim wahida Stvoriti sve vas Proživjeti sve vas je poput stvoriti jednog čovjeka i proživjeti jednog čovjeka Allah te Zamislite ove cifre milijardi ljudi danas i oni prije nas, naroda, i oni koji će doći nakon nas po pitanju Allaha subhanahu wa ta'ala, njegove snage, moći i odredbe je tako jednostavno za stvoriti i učiniti, znači sve njih poput jednog čovjeka, poput jednog čovjeka, znači oživjeti i usmrti, odnosno proživjeti. Zatim Allah Đelšanu kaže u suri Yasin u 82. ajetu innama emruhu iza rade šejen en kule lehu kum fejekun njegova odredba je takva kada želi nešto da učini samo kaže kun fejekun budi ono bio se te snage i moći to je neopisivo to ne možeš zamisliti zato Allah, Allah Đelešan se ne može znači zamisliti ne može se pojmiti ne može se pretpostaviti znači Allah te bareke Ali razmišljaj o njegovoj snazi, njegovoj moći, u stanju stvorenja. Kada vidiš ove planine, ove rijeke, ova brda, znači planete, nas, kosmos, zvijezde, razmišljaj o Allahu te bareke vetala koji je sve to ukrasio, koji je sve to stvorio, koji je iznad svega toga, koji je iznad svih stvorenja, a stvorenja koja su daleko od, od Allaha te bareke, te bareke I na kraju ćemo navesti samo jednu predaju koju bilježi Ibn Ebi Šejbe od Ebu Auna koji je bio jedan od tabijina rahimahullah da kaže da su one prve generacije Selefa imali običaj kada nakon susreta se razilaze da oporuče jedni drugima tri stvari, a isto tako kad su pisali jedni drugima pisma, oporučivali su ove tri stvari. Pa kaže prva stvar, onaj koji bude radio za ahiret, upamte dobro, Allah će mu biti dovoljan za dunjaluk. Onaj koji bude radio za ahiret, Allah će mu biti dovoljan za dunjaluk. Tu su stvar spominjali. Druga stvar, onaj koji popravi odnos prema Allahu te bareke ve ta'ala, Allah će ga zaštititi od ljudi. Ko popravi svoj odnos, niko ništa ne može, Habibi. Ako popravi svoj odnos istinski, da prema Laha te bareke letala, Allah će te zaštiti od ljudi. I treću stvar kaže, onaj koji popravi svoju nutrinu, Allah će popraviti njegovu vanjštinu. Ko popravi svoju nutrinu, Allah će popraviti njegovu vanjštinu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da popravi naše vanjštine i naše nutrine, da nam on bude jedini zaštitnik, da sačuva svakog zla, da nas sačuva svako zla na dunjaluku, da nas svako kako nas je sakupio ovdje, sakupio u džennetu, da oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima, da popravi stanje muslimana u Bosni i čitavom svijetu, da pomogne našu braćuma gdje god oni bili na zemaljskoj kugli, da ujedini naše safove, naša srca zbliži, da nas učini istinskom pravom braćom, onakvom kako su bili ashabi poslanika sallallahu alihi vseleme i svi oni koji su ih slijedili na dobru do sudnjega dana. Subhanak Allahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Da vas Allah nagradi što se odazvali da slušate ovo predavanje.